mimi na wewe katika dini ambayo ameiridhia Allah subhanahu wa ta'ala ama maudhui yangu pamoja na nyinyi katika siku ya leo biidhnillah tabarak wa taala takuwa tunazungumzia juu ya inwani ambayo inazungumza kuhusiana na mwezi wa Rajab na vile vile katika miezi mingine mitukufu ayuha almuslimun wasiyati ilaykum attaqwa billahi subhanahu wa ta'ala wasia ningependa kutanguliza mwanzo ni sisi kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala sisi kumcha Allah subhanahu wa ta'ala uhakika wa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala يقول الله سبحانه وتعالى anasema Allah subhanahu wa ta'ala kutuzungumzia sisi kama waja wake inna iddata shuhuri 'inda Allah 12 shahra fi kitabillah يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة هرم ذلك دين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم anasema Allah tabaraka wa taala inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahra hakika katika kitabu cha Allah subhanahu taala katika hesabu hakika katika hesabu ya Allah subhanahu katika miezi anahesabia miezi mbili fi kitabillah katika kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala yauma khalaqa as-samawati wal ard baada ya kuumba Allah subhanahu ta'ala mbingu na ardhi minha arba'atu hurum akajalia katika hii miezi mbili ndani yake kuna miezi minne mitakatifu au minne mitukufu dhalika dinul qayyim hakika hiyo ndio dini ambayo imesimama wima ndio dini ambayo imetimia fala tadhlimu fihinna anfusakum akasema Allah subhanahu kututahadharisha sisi kama waja wake tusiwe nitakuwa ni kujidhulumu nafsi zetu ndani ya miezi kama hii mitukufu wa fi sahihain al-Bukhari wa Muslim ama ilivyokuja katika hadithi sahih imepokelewa na Bukhari na Muslim an Abi Bakrah alayhi wasallam annahu qala inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal والأرض as-sana 12 shahran minha arba'atu hurum thalathatu mutawalliyat dhulqa'dah wa dhulhijja wa muharram wa rajab shahrul mudharra alladhi baina jamada wa akazungumzia bwana mtume sallallahu sallam vile vile kutuelezea hii aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala je Allah alikuwa anakusudia nini katika maneno yake akasema bwana mtume sallam hakika ya zama inakuwa ni yenye kupiga mduara au inakuwa ni yenye kuzunguka na kuwa kama ilivyokuwa zama katika ada yake zama inakuwa ni yenye kujirudia yauma khalaqa Allahu samawati wal ard pale au pindi alipoumba Allah subhanahu wa ta'ala mbingu na ardhi asana anaeleza mtume sallam hakika mwaka 12 shahra unakuwa na miezi mbili minha arba'atu hurum katika hii miezi mbili ndani yake kuna miezi minne ambao ni mitukufu thalathatu mutawalliyat akaeleza bwana mtusallam miezi kama hii ambao ni minne mitukufu mitatu inakuwa ni kufatana inakuja moja baada mwingine akaeleza dhulqaada wa dhulhijja wa muharram ambao mwezi wa kwanza katika miezi mitukufu ni dhulqaada ambao ni mwezi wa kumi na moja katika kalenda ya Kiislamu ama vile vile inafuatiwa na mwezi wa Dhulhijja ambao ni mwezi wa kumi na mbili katika kalenda ya Kiislamu na vile vile inafuatiwa na mwezi wa Muharram ambao ni mwezi wa kwanza katika kalenda ya Kiislamu na vile vile wa Rajab shahrul mudharra alladhi baina jamada wa sha'ban akaeleza vile vile na kuna mwezi wa Rajab ambao unakuja mwezi kama huu katikati ya jamada na vile vile sha'ban kwa hivyo ikawa ni sisi kuangalia katika hizi kalenda au katika mwezi kama huu je sisi kama waislamu tujiulize je tunafuatilia tarehe zetu au je tunajua namna miezi yetu inakuwa ni kupangwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au sisi tunakwenda na miezi ambao sisi tumezoea miezi ambao wanaitumia katika kule wao kuangalia jua ikhwatal islam hakika ndugu katika islam ndugu katika imani laqad faddala Allahu ta'ala ba'd al-ayami wal-layali washuhuri ala ba'dhi hasba ma iqtadathu hikmatahu al-baligha akawa Allah subhanahu ta'ala amekuwa nimekufadhilisha baadhi ya masiku na vile vile baadhi ya mausiku au nyakati za usiku na vile vile kuna baadhi ya miezi ambao Allah subhanahu ta'ala ameifadhilisha juu ya miezi mingine kwa hiyo yote ni kutokamana na hikma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo hikma ya Allah Subhanahu Ta'ala ni kubwa. Akawa ni Allah Subhanahu Ta'ala ameichagua hii. Kwa nini Allah Subhanahu Ta'ala akajalia misimu kama hii au miezi kama hii kuwa ni mitukufu mbele ya umma wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam wadhālika na kwa sababu yake hii liyajidda alibada fi wujuhi albir wal a'mal alkhair akasema Allah Subhanahu hikma yake kuchagua miezi kama hii ni kujalia liyajidda alibad wapate waja wake au tupate sisi kama waja wa Allah Subhanahu katika hii miezi tupate nyakati za sisi kufanya ibada za sisi kupiga msasa katika ibada zetu katika mwaka au katika kalenda ya maisha ya huyu Muislamu katika matendo mema ambayo yanamdhisha Allah Subhanahu wayukthiru fihinna min al-a'mali salihah ambao inatakikana muislam awe ni mwenye kuwa na pupa katika miezi kama hii katika kule kutenda au kutekeleza ibada ambazo zinamridhisha Allah Subhanahu wa ta'ala allati tuqarribuhum min rabbihim ambazo ibada kama hizi zinakuwa ni sababu ya kutukaribisha sisi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watarfa darajatuhum wa tukaffiru sayiatihim ikawa vile vile ni sababu ya sisi kuinuliwa daraja mbele yake Allah Subhanahu kwa sababu kadri muislamu anakuwa mwenye kutekeleza ibada kadri unavyokuwa ni mwenye kumtii Allah Subhanahu hivyo hivyo ndio inakuwa ni nafasi yako kubwa ya Mwenyezi Mungu kukuinua katika daraja hapa duniani na vile vile kesho akhira na vile vile inakuwa ni sababu ya wewe kusamehewa madhambi kama mja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala ومن هذه المواسم التي فضلها الله تعالى أشهر الحرم wallati sumiyat bidhalika bisababi tahrimi alqitali fiha ama katika hii misimu ambayo Allah Subhanahu amekuwa kuifadhilisha katika miezi hii mitukufu ambayo imekuwa ni kuitwa mitukufu kwa nini kwa sababu Allah Subhanahu alikuwa ni kuharamisha watu kupambana au mapambano katika miezi kama hii ikaharamishwa kule watu kupigana katika jihad illa an yubadira al-adu ilayhi isipokuwa adui akitangulia kukupiga wewe vita au lau adui watatangulia kutuvamia sisi hapo hatuna budi isipokuwa inatakikana tusimame wima na sisi tutekeleze katika yale ambayo yananasibiana na munasaba kama huo kama anna انتهاك المحارم في هذه الاشهر اشد من غيرها من الشهور السنه kama inavyokuwa kwamba ni haramu kwa muislamu kutekeleza dhambi au kufanya madhambi au akawa ni mwenye kuogelea katika maasi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kule yeye kukiuka mipaka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika hii miezi au katika miezi mingine katika mwaka hivyo hivyo ndio ikawa ni sababu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kutuzuia katika kule sisi kujidhulumu au kudhulumu nafsi zetu katika miezi kama hii ambayo ni mitukufu wartikabil maasi fi hadhihi al na vile vile ikawa ni sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuzuia na vile vile kutuwekea vikwazo kule sisi kutokaribia maasi kule sisi kutomuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu hasatan katika hii miezi minne ambao ni mitukufu kwa kusema au kwa maneno yake Allah Subhanahu Ta'ala fala tadhlimu fihinna anfusakum wala msiyo mtakuni kudhulumu katika nyinyi nafsi zenyu ndani ya miezi kama hii au ndani ya misimu kama hii ambao ni mitukufu mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala falwajibu ala almuslim kinachowajibika kwangu mimi na wewe kama Muislamu an ya'rifa qadra hadhihi al-ashhur al-hurum ni sisi tutambue tutambue utukufu na vile vile tukadirie uzito wa miezi kama hii tujue maana yake kwa nini Allah Subhanahu akaijalia misimu kama hii wadhālika li'anna ma'rifataha wa ta'dhimaha na ni kwa sababu ya hiyo kule sisi lau tutaitambua miezi kama hii tutaweza kuitukuza miezi kama hii kadri alivyoitukuza Allah subhanahu wa ta'ala na kadri alivyoitukuza Mtume sallam kwa maneno yake Mwenyezi Mungu Taala huwa dinul qayyim kwamba ndiyo dini ambayo iko wima ambayo ni dini ambayo alladhi la ijaja fi haina njia mkato wala haina nafasi ya mtu kupotea lau atashikana na maneno yake Allah Taala au akashikana na maneno ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam wala inhirafu alayhi aidan أن أن يحضر من المعصية فيها فإنها ليست كمعصية في غيرها بل معصية فيها أعظم أنا سيما فيلي إن تكي كان مسلم أتموه أتكف وهي ميزي نفيلي فيلي أي كدرية كما لفو كدرية الله سبحانه وتعالى نلو تكون من كدرية ميزي كما هي نكو يبتيح شما ياكي akaipatia utukufu wake basi hivyo atazingatia pale makatazo ya Mwenyezi Mungu Taala alipokataza pale mwanadamu kuji atakuwa mwenye kujiangamiza ikiwa wewe utakuwa mwenye kuingilia katika maasi ikawa utatahadhari tahadhari ya zaidi kushinda miezi mingine kwa sababu lau utafanya dhambi ndani ya miezi kama hii dhambi yako inakuwa ni maradufu kwamba miezi mingine tunafanya dhambi lakini lau utafanya dhambi katika msimu kama hii inakuwa dhambi yake ni maradufu hivyo hivyo ukifanya ibada ndani ya miezi kama hii vile vile unalipwa maradufu kwa hivyo ni wewe kama muislam kuangalia nini unatekeleza na Mwenyezi Mungu Taala anataka nini kwako wewe kama mja wake Allah subhanahu wa ta'ala wala asi fiha athimun na lau utakuwa ni mtu kufanya madhambi katika miezi kama hii basi tambua uko na hatari kubwa zaidi tambua unacheza na hatari kubwa zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ni miezi kwamba Allah ametahadharisha zaidi licha kwamba miezi mingine ni haramu mtu kufanya maasi lakini hii ikawa ni zaidi inakuwa ni zaidi kabisa pale wewe kama mfanya maasi utakuwa ni kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waqala habarul umma wa tarjuman alquran Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma fi tafsiri qawlihi ta'ala fala tadhlimu fihinna anfusakum akapokea mwanachuoni katika zama zake ambaye alikuwa ni sahaba Abdullah ibn Abbas Abdullah kijana wa Abbas radhiallahu anhuma katika zama yake alikuwa yeye ndio mwanachuoni leo katika zama yetu ukiambiwa profesa unajua huu ndio amesoma zaidi lakini katika zama ya masahaba yeye ndio alikuwa kama mwanachuoni kushinda wote si kwamba wengine walikuwa hawana elimu lakini kuna kile aliwazidi nacho kama sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika kueleza tafsiri ya maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala fala tadlimu fihinna anfusakum je Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa anakusudia nini katika aya kama hii qala kama kama rawa tabari fi tafsirihi kama ilivyopokelewa na tabari imamu tabari katika tafsiri yake anasema fi kullihin katika miezi yote muislamu hafai kumuasi Mwenyezi Mungu Ta'ala katika miezi yote wakati wowote siku yoyote mwezi wowote katika maisha ambao unaishi wewe kama muislamu ufai kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala thumma ikhtasa fi min dhalika arba'ata ashhurin faj'alahunna haraman kisha Allah Subhanahu akaichagua katika miezi hiyo mbili ambao haifai Muislamu kufanya maasi akachagua miezi minne akaifanya mitukufu bimaana akaitukuza zaidi kushinda miezi mingine kuonesha hatari ya Muislamu lau atakuwa mwenye kumuasi Allah ndani ya miezi kama hii au ndani ya misimu kama hii wa'azzama hurumatihin na Mwenyezi Mungu Taala akaadhimisha ule utukufu wake akaitukuza kwa kadri alivyotaka Allah Subhanahu wa Ta'ala ili huyu mwanadamu apate kuzingatia aangalie je nani huyu anayezungumza kwa sababu ukitambua Allah Subhanahu wa Ta'ala ukimtambua Allah Subhanahu wa Ta'ala na ukimjua utajua uwezo wake Mwenyezi Mungu Ta'ala pale unapofanya dhambi utajua nini Mwenyezi Mungu anaweza kukufanyia kwa hiyo itakuwa ni sababu ya wewe labda kujizuia na lile dhambi au na yale maasi ukitambua utukufu aliopatia Mwenyezi Mungu Taala kwa miezi kama hii waj'ala adh-dhanbu fihinna وجعل wal 'amalu اعظم والعمل wal ajra اعظم akajalia Allah Subhanahu katika miezi kama hii lao muislamu atafanya dhambi inakuwa ni dhambi kubwa zaidi inakuwa wewe utaidhania ni ndogo lakini mbele Allah Subhanahu anaipiga maradufu hivyo hivyo lao utafanya ibada lao utatekeleza katika yale ambayo yanamridhisha Allah Subhanahu taala kupitia aliyofundisha bwana Mtume sallam hivyo hivyo unapata ajru mara dufu wa an qatadata rahimahullahu qal na vile vile al-allama qatada anasema Allah ni mkumrehemu inna adh-dhulma fi al-ashhur al-hurum a'zamu khati'ata wa wizran hakika mtu kudhulumu nafsi yake hakika mtu kufanya dhambi katika miezi kama hii ambao ameitukuza Allah Subhanahu inakuwa iko na hatari zaidi inakuwa ni hatari zaidi kwa kule yeye kudhulumu nafsi yake katika msimu kama huu zaidi ya miezi mingine zaidi ya miezi mingine katika miezi aliyotukadiria Allah subhanahu wa ta'ala wa in kana dhulm ala kulli halin adhima si kwamba dhulma au si kwamba maasi ukifanya miezi mingine kwamba ni maasi utaona ni kidogo au dhambi yake ni ndogo la maasi siku zote yamekatazwa na hii ndio kitu moja ambao sisi kama waislamu hatutambui wengi sisi tunamwabudu Allah subhanahu wakati wa Ramadhani tunaona kana kwamba miezi mingine si ibada watu wanajaa misikitini mwezi wa Ramadhani kwa nini kwa sababu anaona miezi mingine ibada si lazima kwake ama anaona kuswali na jamaa si lazima kwake anasahau kwamba hii ni faradhi na ni wajib kwa kila mwanaume Muislamu kusimamisha swala tena ya jamaa msikitini. Lakini sisi tunaona misikiti inaswaliwa au inajaa Ramadhani. Lakini hatujiulizi kwa nini siku zingine hii misikiti haijai? Hao waislamu ambao wanakuja mwezi wa Ramadhani wanakuwa wapi? Je, kuna mahali wanakuwa wamewekwa ikifika Ramadhani wanaletwa msikitini au wanakuwa wapi? Hii inaonesha hatari ya sisi kughafilika na sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tusidhanie kwamba lau utafanya dhambi katika miezi mingine si dhambi bali vile vile ni dhambi lakini ikifika miezi hii mitukufu inakuwa ni zaidi ya vile wewe unaweza dhania inakuwa ni dhambi ya maradufu zaidi kwa hivyo ni wewe kama Muislamu kutahadhari na kuchukulia tahadhari ya zaidi hasatan kama wewe unakuwa ni kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala walakinna Allah yu'azzimu min amrihi ma shaa na Mwenyezi Mungu Subhanahu anatukuza katika kile anataka kwa sababu yeye ndiyo Allah Subhanahu yeye kwa kadra yake kwa hikma zake yeye ndo anajua gani bora kwa sisi gani kizuri kwa maslahi yetu kwa hivyo anatukuza Allah kile anataka yeye Allah Subhanahu kwa sababu kuna masiku ametukuza Mwenyezi Mungu Subhanahu kuna siku moja katika ile miezi ambayo anaitukuza tupigie mfano wa Ramadhani Ramadhani ni mwezi mtukufu lakini ndani yake kachagua usiku mmoja wa Lailatul Qadr akautukuza usiku kama huu vile vile ndani ya huo huo mwezi akatukuza zile yani akafadhilisha zile siku kumi za mwisho kuonesha ile bidii intakana muislamu awe nayo katika kutafuta thawabu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vile vile akafadhilisha Mwenyezi Mungu Ta'ala katika miezi akafadhilisha hii miezi minne na vile vile Allah Subhanahu anafadhilisha chochote anachotaka yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد أوصيكم ثانيا بتقوى الله عز وجل أوصيني kwa mara ya pili vile vile nikihusia nafsi yangu katika suala nzima la watu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ama tukiendelea fayustahabbu lilmuslim walmu'min fi hadhihi alashhur الاكثار والمواظبه على ما ثبتت به السنه inatakikana au inapendekezwa kwa muislamu au kwa huyo mu'min katika miezi kama hii au katika misimu kama hii ambayo ni mitukufu awe ni mwenye kukithirisha katika ibada awe ni mwenye kukithirisha katika yeye kule kujilazimisha na yale yaliyokuja kupitia mafundisho bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa tunaona tukirudi pale pale nyuma kwa Ramadhani kwamba Ramadhani si msimu wa watu kuswali au si msimu wa watu kuanza ibada la ni msimu wa watu kuzidisha katika ibada ambazo walikuwa wanafanya katika miezi mingine hivyo hivyo katika miezi kama hii mitukufu si kwamba hii ndio miezi peke yake ya ibada ina maana kwamba katika miezi mingine tunafanya ibada lakini ikifikia ni miezi kama hii tuchukulie kama tunavyochukulia bonus kwamba hii ni fursa Allah amekupatia ya wewe kupata thawabu zaidi ya wewe kufaidika na nyakati zako katika maisha yako wewe kama Muislamu kwa hiyo katakikana Muislamu awe ni mwenye kuwa na pupa zaidi awe ni mwenye kujilazimisha zaidi kuyafata kama yalivyokuja katika sunna ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam fi sa'iril ayyam minan nawafil ta'at katika kule kutekeleza katika ibada ambazo ni za sunna na ni ibada ambazo zinakwenda sawasawa na mafundisho ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ni katika hizi ibada ni min as-salati was-siyami was-sadaqat wa ghayriha min al-qurbat ma'a al-muhafazatun ala alfaraid walwajibat katika hizi ibada ambazo zinatakana muislamu akimbilie ni kule yeye kutekeleza ibada ya sala awe ni mwenye awe ni kuwa mwingi wa kuswali ibada za sunna awe ni mwenye kukithirisha katika kule kufanya ibada za sunna hasatan ibada za usiku au vile vile katika kujitolea katika ibada ya funga ukawa unazidisha katika hii misimu si kwamba ramadhani peke yake ukishamaliza ndio maana umemaliza ibada zingine ya kufunga la kuna sunna ambazo zinaendelea mfano kuna sunna Jumatatu kuna sunna Alhamisi kuna sunna Nabiiullah Daud sunna ambayo alikuwa anafunga siku moja anafuturu siku moja anafunga siku nyingine anafuturu siku nyingine kuna sunna ya ya kufunga ya kila mwezi ambayo inakuja katika tarehe 13 14 15 ambazo ni ayamul bidh katika siku nyeupe tuko wapi katika ibada kama hizi tuko wapi sisi katika kutekeleza ibada kama hizi je tunatafuta pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala namna inavyotakikana au sisi tunabaki kusema tunatamani kuingia pepo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala pasina sisi kuifanyia kazi labudda sisi tufanye kazi la budda tujitolee katika ibada na ukiangalia katika historia ya masahaba wengi waliingia pepo ya Allah Subhanahu ama wengi katika wale waliobashiriwa pepo ya Mwenyezi Mungu Ta'ala ilikuwa ni kwa sababu ya ibada za sunna kwa sababu ya kujitolea ibada ya ziada au vile vile sadaka tusitoe sadaka mwezi wa Ramadhani peke yake isipokuwa katika hii miezi mitukufu nitakana watu wakithirishe kutoa wangapi katika sisi wanahitaji wangapi katika sisi tunajua kuna wajane kuna mayatima kuna maskini ambao akila asubuhi hajui saa saba atakula nini na sisi tunawapita watu kama hawa kwa nini hatuwajali watu kama hawa kwa nini tusiwe ni kutumia mali yetu kwa njia ambayo inamridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala wa ghairiha min alqurbat na vile vile ibada ni nyingi zaidi ibada si kuswali peke yake au kutoa sadaka peke yake la hata maneno mazuri ni sadaka hata kule wewe kumchekesha kumuonesha ndugu yako uso wa bashasha ni sadaka kujitolea katika miradi katika miradi ya Uislamu kusaidia maskini kujumuika na ndugu zako katika mambo ya khairi pia hiyo ni katika ibada kule watu kuamrishana mema na kukatazana maovu ambalo ndio suala tumeghafilika nalo leo watu hawakatazani maovu wala hawaamrishani mema na ikipatikana mtu anaamrishana mema na kukatazana maovu anaonekana huyu ni shari katika mujtama watu wanakuwa ni kumpiga vita watu wanamtazama na mtazamo ambao si wa kawaida ambao hawa ndio walikuwa sababu ya sisi kupewa sifa ya umma bora lakini lao tutawaacha hili jukumu la watu kukatazana maovu na kuamrishana mema huenda Mwenyezi Mungu Taala akakasirika na sisi na huenda kwa sababu ya hiyo Allah akatushukishia adhabu iyadhu billah kwa hivyo ni sisi tuangalie tunafanya nini katika sheria za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na vile vile ndugu yangu Islam ikawa ni lazima au inakulazimika wewe katika kule kuhifadhi zile ibada ambazo unajua ni za faradhi kuna zile ibada ambazo ni za lazima za kila siku kwa Muislamu mfano wake ni swala tano kila siku kwa Muislamu hasatan mwanaume ambaye amebalere ambaye huyu ni mukallaf anaandikiwa dhambi na Allah Subhanahu wa ta'ala lazima uswali swala tano kwa siku tena kwa wakati si swala za kuswaliwa nyumbani ni swala za kusaliwa msikitini nyuma ya imam unaswali pamoja na jamaa kwa hiyo ni juu yetu pia vile vile kuhifadhi katika swala au katika ibada ambazo ni zile za faradhi na ambazo zinawajibika kwetu kama waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala walakin la yusha' takhsisuha biibadati min alibadat ama haifai muislamu katika miezi kama hii au misimu kama hii akawa amefanya kwamba au akachukulia ibada fulani ndio bora zaidi akaifanyia hii kwa vile Allah ameifanya hii miezi minne kuwa ni hasa na mimi inafanya ibada fulani ni hasa zaidi yani akai akaitukuza zaidi ya ibada zingine isipokuwa kila ibada ndani ya msimu kama huu inakuwa ni bora zaidi kuna wale wanachukulia mwezi wa Rajab ni mwezi wa kufunga kwa hivyo wanaona funga ni bora zaidi kushinda ibada zingine la isipokuwa kila ibada inakuwa ni sawa na thawabu zake anayejua ni Allah subhanahu wa ta'ala wala wewe hauwezi kuifanya hii ibada ni bora kushinda ibada nyingine au ukasema hii siku ni bora kushinda siku nyingine kwa sababu kuna wale pia wanachukulia kwamba al-Isra wal Mi'raj ilifanyika katika usiku wa 27 iko wapi hii katika mafundisho ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nini wao wanasimama usiku kama huu wanasema ati hii ni siku ambao Isra wal Mi'raj imefanyika kwa dalili gani kwa mafundisho ya nani au kwa aya gani ambayo inasema hii siku inafaa kutukuzwa katika mwezi wa Rajab kwa hivyo ndugu yangu Islam ni sisi kuangalia katika sheria za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kwa nini mwezi wa Rajab ukaitwa Rajab شهر رجب هو أحد الأشهر الحرم وقد قيل له رجب لأنه كان يرجب أي يعظم ukaitwa mwezi wa Rajab kwa nini ukaitwa mwezi wa Rajab katika hii miezi mitukufu? Kwa sababu ulikuwa ni mwezi ambao watu walikuwa wanautukuza sana kutokamana na ile itikadi yao na mwezi kama huu lakini katika ikatakikana iwe ni itikadi ambayo inakwenda sawa na mafundisho ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam wakawa wanautukuza mwezi kama huu kutokamana na vile walikuwa wanajitahidi kutekeleza amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waqad yasalu sa'il na huenda kauliza mmoja wetu hal shahri rajab fadlu an ghairihi min ashhuri? shuhuri je mwezi wa rajab au mwezi ambao tuko nao leo ambao ni tarehe ngapi ambao leo ni tarehe ngapi katika kalenda ya Kiislamu angalia hatari ambayo tuko nayo katika umma wa Kiislamu tukiuliza tarehe za kizungu kila mtu atajibu lakini ikifikia ni tarehe zetu kalenda yetu inakuwa inapatikana mtihani wa sisi kufuatilia siku kama hizi kwa hivyo akasema mmoja anaweza kuuliza je kuna fadhila yoyote ya ziada katika huu mwezi wa Rajab au wahal warada fi sunna sahiha ahadith tuakidu dhalika na je inaweza kupatikana katika hadithi ambayo ni sahihi ambayo inatilia nguvu kwamba labda Rajab ni bora kushinda miezi mingine ikawa inajibiwa kwa jawabu qala ibn hajar akawa mwenye kujibu al-imam ibn hajar lam yarud fi fadli shahri rajab wala fi siyamihi wala fi siyami shay'un minhu muayyan wala fi qiyam laylatin makhsusatin fi sema wala hakuna dalili ambayo imepokelewa kuonesha utukufu wa mwezi wa Rajab kushinda miezi mingine wala katika kufunga kwake mtu akisema ti leo au Rajab ni funga ni bora zaidi kushinda ibada zingine la wala hakuna kilichopokelewa katika kufunga au funga yoyote katika mwezi wa Rajab ambao ni bora zaidi kushinda miezi mingine isipokuwa inatakikana Muislamu ajitahidi akiona kufunga kwake ni bora au akiona kufunga kwake ni wepesi inakuwa ni bora zaidi kufanya kuna mwingine kusimama usiku anaona ni ibada kwake kwa hiyo siwe ati kwamba utaona wewe kwamba Rajab inatekana tu watu wafunge la isipokuwa ukiweza kufunga bora zaidi ukiweza kusimama usiku au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 إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الأربعة هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة رسول الله أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض دين عن المدينين واقض دين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه فهذه سبحانك عزة المسفون والصلاة والسلام على رسول الله